punya cerita dengan judul Diadang Macan Siluman. Yani antarane taun 1970-an. Bu Sunarti guru SD arep nganakake wisata. Sarombongan ana wong 30-an menyang pesisir segoro Kidul ing Liyep. Kurang seminggu kang padha arep wisata wis umek. Uga padha kojah jalaran pancen kepingin banget weruh pesisir Segara Kidul. Jarene pesisir kuwi kratone Nyai Roro Kidul. Prabu Sunarti dhewe malah wis nyepakake penganggu yaiku JARIT parang barong latar putih lan klambi ijo pupus pancen anggon-anggon ngono kuwi senengane Bu Sunarti uger ana keperluan kang dianggep wigati mesti nganggo jarit parang barong latar putih lan klambine ijo pupus kala semono meh kabeh wanita apa meneh sing klebu diwasa arang sing nganggurok lan mesti padha jaritan ngatonake minangka wanita Jawa deles senajan to arep lunga plesir ora nganggo celana utawa liyane kaya lumrahe wong wisata jaman saiki kang kulino jaritan ya tetep jaritan mula Bu Sunarti ibu-ibu liyane uga padha jaritan nanging Bareng krungu busunarti arep nganggo jarit parang barung latar putih kelambini pupus. ana saweneh ibu sing ngelingake Jeng Bonek tindak segera kidul mengko aja ngagem jarit parang barung klambi jupukus kuwi wis dadi waler lho bakal ana kedadian ora becik tumrap sing nerakmu waler mau lho Bu Bu Sunarti uga ngelingake supaya nek bisa dikon nganggo busana liyane wae. Aja nganggo jarit parang barong latar putih lan klambi ijo pupus. Mergo busana kuwi mono manut kapercayan minangka agemane ratu segara kidul. Nek wani ngembari bakal nemoni bilahi. Nanging kabeh pangiling-iling mau dening busunarti urat digapi mergo pancen setelan jarit parang barung latar putih klambi ju pupus kui wis dadi kasenengani yen lungo orang nganggu busono kui dewe eyo kurang srek rombongani busunarti kelakon sido budal soko SD numpak kendaraan truk gede nganggo tutupan terpal ana bangku dawa kanggo lungguh penumpangi pancen kala semana durung ana transportasi kaya saiki menawa kepingin lunga wisata umume ya kudu gelem numpak truk mengkono kuwi arep apa meneh kabeh seneng awet kepingin banget weruh pesisir mliyep kang nalika semana isih durung akeh bangunane utawa rame kaya saiki rombongan budal jampi tuisuk gawa praupan kang sarwa binyar saking senenge bakal weruh pesisir segara kidul wiwit saka ngomah tekan karang kates ngancik tlatah kalipari tansah kepruwu guyonan gergeran saking oleh seneng nanging bareng ngancik tlatah antarane kalipari dono mulyo lakune tek rodo alon Supere katon ngati-ati banget lan ora ninggal kawaspadan jalaran dalan kono kuwi karan rajek wesi utawa ana sing arani guwa macan yen saka arah budale sisih kiwarupa gampeng padhas kupit. dene sisih tengene jurang sing jero banget ngisore jurang gegrumbulan ketel adoh saka kono pernah ngisor katon pategalan duai penduduk saku penging kono diarani guo macan mergoy ngantarani gampeng mawono guoni gotek ing kondo menawa liwat panci tengah wenging kono ana sing diketoki macan loreng lan gedine meh sepedet ora gelem ganggu wong liwat ya mung ngetoki ngono wae tumrap sing ngerti saben liwat ku numbuh diketoki utawa ora dening macan loreng mesti uluk salam karo ngucap mbah anak putune tumut liwat nggih nyuwun selamat jari ngakeh macan mau minung kodah nyangi Tratah rajek besi utawa sing bau reksa yen narpono popo sok menehi tondo-tondo wong sing diwene tondo ngerti utawa ora gumantung marang landhep orane panggraitane dewe-dewe kang padha guyon gregeran bareng liwati rajek besi padha meneng klakep malah sajak dikrumuti rasa wedi mergo wis krungu menawa papan kuno kuwi kawentar wingit supere dhewe uga duwe rasa kuwatir merga dalane pancen kupit banget salah siti anggone muter setir bisa-bisa terke nyemplung jurang tumadaan tanpa diwurui sadurungi sejuk-ujuk yang tengah dalam singarap diliwati kendaraan ono macan ngadek ono tengah dalan sajak ngalang-alangi singarap liwat nerusake laku Si supir dadaan greweli saking wedine. Anggone nyekli setira do kendora bisa tegen. Maju ora wani mergosi macan tetep ngadeg ngececer ana ing tengah dalan. Mundur ora bisa. Mergo nyekel setir saya kendho saya kendho, malah tangane ucul saka setire ndadekake trek oleng. Wisono, mergo dalane gupit banget banjur mak pres. berat cebur jurang Suara pating jelerit lan pating brengok sesambat keprungu dening wong-wong kang lagi padha ngarap tegalan ana ngisor jurang kono bareng weruh ana treget jegure jurang. langsung podo melayu-melayu tetulung sabiso-bisane. Malah ono sing melayu-melayu tumuju menyang bali deso, supaya lapor lurai karo ngajak penduduk aweh pitulungan. Soko pitulungan penduduk saku pengikunugo banjur ditambah soko pihak kang berwajib, kacilakan bisa ditanggulangi kanti becik. Kang nandang tatu abot digawa menyang rumah sakit, kang mungenteng wis bisa mulih langsung senajan awa rencem kabeh. Nanging... Bu Sunarti nemai tiwas mergo tangane sempal. Pernah sirai ugono sing pecah kanti kahanan nernyuhake banget. Rombongan dalah keluargane ora sida seneng-seneng, malah padha nandang susah kanti anane kedadian kang ora dinyana babar pisan mau. sapa kang bisa ngramal sadurunge menawa pancen nyawane wis dikersake dening kang ngukir jagat iki yaiku Gusti Allah tumrap para kang pancen duweni iman kang jero manungsa sadrema manut apa jarene Gusti kang duweni wewenang bab pati uripe titahe nanging masyarakat kang isih padha percaya marang adane bab misterius yaiku Bu Sunarti kang nganggo jarit parang barong latar putih lan klambi ijo pupus kui mergo ndadekake kacilakan mau Anda masih bersama tim Cimat